Han var född i Värmlandsheden Kalle Svensson hette han Och som många här i Sveden Var han äventyrens man Han till USA begav sig För att leta efter guld Fast han aldrig hörde av sig Så var lyckan honom höll Han fann på en tvål som han med flit Döpte till akvavit Och på den blev Kalle miljonär Utan nämnvärda besvär och med väskan fylld av dollar far han åter till sitt land Och bland ador och blankhollar står han nu på hemmestrand Very, very welcome hem, Mr Swanson. Oh, thank you Har ni någon nyhet hem, Mr Swanson? Oh, well jag har haft en lucky time däröver Jag på sopa tjänat bigga klöver Så nu har jag bringat med mig home Vad mor och jag behöver Very Oh, yes. Ska ni här till fabrikan, Mr. Swanson? Oh, well. Jag ska sätta upp fabrik på heden som ska bli the biggest here in Sweden. Very, very well. Oh, very, very well. Very, very welcome hem. Och nu byggdes det av attan, själva arten var febril. Det blev Brooklyn och Manhattan, fast i något mindre stil. Det blev barer, torg och platser, varje väg blev kallad street. Och i kojor och palatser tvättar man med akvavit Och på femårsdagen blev det fest Kalle själv, hedersgäst Och en byst av honom gjorde man Med en tvål i höger hand Optimistic Swing Harmonic Satte sprätt på kvällens bal och det bjöds på gin and tonic Och herr borgmästaren höll tal <laughs> Very, very welcome hem, Mr Swanson Oh, thank you Det var tur att ni kom hem, Mr Swanson Oh, well Thank you allihop för vackra orden Jag tror vi blir första stad i Norden Som ska ha en äkta subway-linje som går ovan jorden Very, very, very skoj, Mr Swanson Oh yes Ni är alla tiders boy, Mr Swanson Oh well Men om inte det är något hinderbollar Ska jag ändra Sveriges mynt till dollar Very, very, very Oh, very, very well Lasse Dahlqvist sjunger sin egen visa om en hemvändande svensk-amerikan. Very, very welcome home, Mr. Swanson.